the girls are sweet to me. Need you with my darlingness card. Izan, alas izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Nik Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Nahuena, taz, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hauzarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba gure kultur atalarekin segituz, beste liburu bat eta zimintzatuko gara gaurkoan, asteazken ontan, e, eh, Ander Izagirrek eh, aurkeztu baitzuen Txernobil txiki bat etxe bakoitzean izenburupeko liburua. Ba, telefonoaren bestaldean dugu, kaixo arratsaldeon. Kaixo, Ongi eta zuek? Ondo, ondo, hemen pozik liburuarekin. Bai, ez da. E, esan dugu, ba, aste hontan aurkeztu duzuela, ba, Txernobil txiki bat etxe bakoitzean izenburupeko liburua idatzi duzuna, eta nahiko aurkezpen berezia izan zen, ez da? Txernobil elkartaren bidez, e, ba, urtero, hurbiltzen diren neska mutiko batzuekin e, egin baitzen duten aurkezpena. Bai, gu, bueno, azaroan izan ginen Ukrainen eta, e, bueno, herrialdean e, bidaia egin genuen, baina gero, ba, Txernobil elkarteari esker, ba, genituen e, e, harreman batzuk e, hango jendearekin, bai, Kiefen hiriburuan, eta gero Txernobil inguruan bizi diren e, familiekin, ez da, orduan, e, han egon ginen e, beraiek bizitatzen, bueno, Txernobilgo zentrala bizitatu genuen, eta inguruko, bueno, abandonatuta dauden eh, herriak eta hiriak, eta gero, ba, familia guen etxan egon ginen, eta eh, esan dezun bezala, e, urtero euskal herriera tortzen dira, ume horiek, eta hemen daudela aprobetsatuz, nahi izan genuen e, aurkezpen egin, eta atzore, ba, gurekin egon ziren, bari, ba, bertan ezautu genituen, ardura duen batzuk, begirale batzuk, eta umeak ere torri ziren, eta beraiek azaldu zioten hemengo jendeari, ba, gaur egun txernobilen inguran egoera nolakoa den, nola bizi diren, ze behar dituzten, eta bar. Iende askor bildu zen? Ba, hai, bueno, e, tolosan egin genuen e, bidaiarien txokoan, e, leku txikia da, baina oso goxoa, e, jende askolkatzen da beti bidaien inguren eta hitz egiteko, eta nik ez dakit doa ba, bat lagun edo eh, bildu ginen eta, bueno, ba, ekitaldi polita izan zen. Ba, liburuan murgilduko garan derri bat bazaizu, e, Txernobil txiki bat etxe bakoitzean e, liburua idatzi baituzu e, eta azpimarratu beharre, gaumin argitaletxeak plantan jarri duen ba, irakurketa erraza formatoan idatzi duzula, Eta hori importanta da esatea, ez, e, ba, guztiok irakurtzeko aukera eh, eskaintzen baituzue formatu berezi uni esker. Bai, eta nik gainera, bueno, beraien proposamena izan zen liburu hau e, ateratzea, eta nik baiezko emanien azkar, eh, oso ideia polita iruditu zitzai dalako, e, irakurketa erraza formatu horren asmoa da, ba, normalean irakurtzeko eke eh, dauzkaten personek edo iturarik ez daukatenek edo euskera zailtasuna dituztenek ba, izkuntza ikasten ari direlako edo e, eh, euskaldun zarrak izan nik ere ba, euskeraz alfabetatu gabeak izan zirelako eta ez dauketelako iturarik irakurtzeko orduan, bueno, alako irizpide eh, errastasun irizpide batu jarraitu zidatzidako testua da e, gazteentzat, helduentzat Eta, bueno, azken finean hori da, bueno, formatu kontua, baina, bueno, Txernobilgo historiak oso indartsuak eta deigarriak dira eta nik uste dut ba bueno edo zeinentzat eh, interesgarriak direla, ez? Eta bueno, hola xera eh, liburu ateratzea. Uhum. Eta justuki aurkezpen egin zenuenean zuk, esan nuen, eh? Ariketa zaila baina polita izan dela. Bai, niretzat, <laughs> idazle bezala gauza berria izan da, eh? Ze, bueno, ituta zaude nahi dituzu balia bide guztiak erabiltzen idazterakoan, eta kasu honetan, bueno, ba, haude irizpide batzuk, ba, esaldiak eh, komplexuak izan ez daitezen, e, eh, liburaren eh, egitura ere simplea izan dadin, horrelako irizpide batzu daude, eta bueno, ba, horri egokitu bar izan diote eh, lana, bai. Txernobil txiki bat etxe bakoitzean liburuan, kontatu nahi izan duzuna pixkat izan da, justuki hango errealitatea, nola atondu duzu egindakoa? Bai, bueno, bi pertsonaia daude liburuan, gukan Ukrainan ezautu genituen bi pertsonatan oinarrituta beraien historia kontatzen dut. E, bat da, e, e, zentrala lehertu zenean, mila an da larogita zeian, e, bazion gizon bat Basili soldadua zena eta lanera bidalin zutena zentralaren ingurura, ez? E, Ana maustegun pasa zituen lanean, e, katastrofe harintzeko lan horietan, Eta, bueno, gerora minbizi bat izan zuen, arazoak izan zituen, eta, bueno, pizkat bere historia kontatzen dut. eta bestea da, ez bieta, e, gara jartan amair urteko neskato bat eta, bueno, beran inguruan bizi zen, kontatzen du egun haietan nola ez zuten inolako informazio hori jaso, eta kalean lasai biltzen ziren e, jakinga bezer gertatzen zen, gero umea kanpora ebakuatu zituzten e, denbora luzerako, eta bueno, orduan, bi persona joiek egiten dutena da liburuan e, Txernobilera joan, e, bizita egitera, gaur egun nola dagoen kontatzera, bueno, e, gaur egun oso leku berezia da, ez da, zentrala bizitatu daiteke, bai ben bat eskatuzkero, eta inguruan, bueno, abandonatutako herria daude basoan galduta, e, pripiat iria handi dago, e, eta utzi zuten bezala, baina orain, bueno, sasiak eta zuaitzak hasi dira, eta nahiko leku, bueno, kezkagarria da, oso, oso berezia, ba, munduan ezin da ikusi beste ino nolako zerbait, ez, abandonatutako hiri bat basoan, eta, bueno, oso, ba, hori dena kontatzea zan eh, helburua. Ela berri bat da, Bai, bai, e, nik aziran, bueno, nik azetaria naiz, eta nik beti reportajeak idazten ditut, baina kasu honetan, bueno, e, eh, azierako reportajen ondoren, pentsatu genuen, horien moldaketa bat egin zitekela, e, eh, fikzio zerbait idazteko, eta, bueno, benetan, liburuan dauden historia dira guri benetako persona kontatutakoak, baina, bueno, gero, personaje bihurtu ditugu, ba, bueno, aldaketa batzuk egin dizkiegu, ba, ba, irakurketa errazaren formatuan sartzeko, ba, kontaketa simplifikatzeko, personaje gehiagiez egoteko, eta horregatik azkenean, bueno, bai, fikziozko personaia dira, baina kontatzen dutena da, hori, bueno, hango jendearen eh, bizitzan ezagutu genuen, e, ezagutu genituen historioiek dira kontatuta daudenak. Eta nori zuzendua da, e, ze aurrera irakurri dezakegu liburua? Bueno, nik uste dut eh, gaztetxe bia irakurri, deza, eh, irakurri dezaketela, ez? Ba, ba ez dakit, amairo mala urtetik aurrera, e, eta gero esan dudana, helduentzako liburua ere bada. E, nik, ba, nik aziren uste nuen, ba, hori, bakarrik, e, ba ez dakit, euskal ikasleek edo horrelako e, jendeak bakarrik irakurriko zuela, baina gerora pizka bat arritu nahi, ba, jende asko komentatu didalako, ba, bueno, ba, euskaraz eh, normalean irakurtzen duen jendea, eta eleberriak, eta gauza komplikatuak irakurtzen dituen jendea, ba, irakurri duela esan dit, eta bueno, ba, ba katxer Txernobilgo historiak oso deigarriak egin zaizkiola eta guztora irakurri dutela. Beraz nik uste oso, oso publiko zabalarentzako dela liburua. Mm -hmm. Publiko zabalaren beraz eh, den hori eh, zuzendua, nun erosi daiteke liburua? Bueno, liburu dendetan badago, e, orain dela gutxi ateratzen, beraz, erresa da liburu denda nagusietan topatzea, eta eta, bueno, bestela ere eskatu daiteke, ez nahi, liburua bizi dago, eta errez eskatu daiteke, eta jaso, e, liburu ez palego, eta bestela gaumin argitaletxearen e, web horriaren bidez ere eskatu daiteke. Bargi bide guzti hauekin geratzen gara, eh, Ander, eta ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, eh, liburuaren arira edo? Ez, bueno, nik eh, jendeari esango nioke eh, aukera polita dela historia uzagutzea, ba, eh, jakiteko, ba, bueno, jende asko inguruan dauka, ba, familiaren bat eh, Txernobil gaume bat ekarri duena, hau honetan agian jendak telebistan ikusi ditu ba, Bilboko aireportura iristen, eta, bueno, nundi datozen eta zer gertatu zen ulertzeko, ba, Ba, bueno, narrazio simple badela hori kontatzeko, eta, bueno, nik uste dut denontzat harrigarriak direlango historiak, eta, bueno, ba, nik, eh, bai, ba, hori egiten dut, ba, jendak ezagutu dezan Txernobilen zer gertatu zen eta gaur egun nola bizi diren. Ba, Ander, itzuli liderra egin dugu, ala ere kuriosidadez azken galdera bat, ba nuke, e, eh, atzoka aurkezpena pentsatu dut oso berezia izan zela, ez eh, beraien etorrera apro, edo beste aurkezpenik ere egiteko asmoa duzuen? Ez, orain gozez, bueno, e, atzo egin genuen e, eh, topak eta hori, eh, aspaldi ikusi gabeko Ukraineko jende horrekin egon ginen, eta, bueno, beraiek orain e, umeekin beraien planak dauzkate dudan zehar ba, oporra eta negoteko, eta, bueno, guk ere opor txiki batzuk hartuko ditugu, beraz, e, hori izan zen topaketa eta eta liburaren aurkezpena besterik ez. Aha, beraiek ala ere ongi hartu, teriburua? Ba, e, bueno, nik uste du gustatu zitzaiela, eta, bueno, ba, atzo behin baino gehiagotan esan zuten, e, eskartzen dutela, aioni buruz hemen hitz egitea, ez da, ze, bueno, ba, hogeita sortzi urte joan dira iztripo gertatu zenetik, baina egoera oraindik e, larria da, jende askorentzat, eta, Esate, bueno, beraien ustez ba berrezkoa da, bueno, oraindik ere honen berri zabaltzea eta orduan, bueno, ideia gustatu zitzaien eta pozik etorri ziren aurkezpenera, e, ba, beraietako batzuek ikusi zuten, ba bueno, beraie kontatutako historia eta bizitzak liburuan daudela eta bueno, postu ziren eta bai, polita horregatik ba ungigarri samarra izan zen eh, berriz ere Euskal Herrian topatzea Ukrainan eh ezagututako jendea, ez? Eta asko gainera e, euskaraz egiten dute, oso ondo, hemen e, u asko pasa eta bueno, harlako anaitasun e, e, polit bat e, sortu zen. Ba, mezu honekin geratzen gara eskermeia gure dei hartu izana, Ander. Oso ondo eskerrik asko zuei. Ba, of deep. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing. to myself, what a wonderful she did to Why, oh, why can I? I ooh, ooh, ooh. Kultur alea Ba musikaren bidetik segituko dugu orain eta goze taldearen hilda Europa izeneko kantua entzungo dugu hain zuzen ere, beraien biratxoarekin jarraitzen dutelarik orain, ba goze The Family Bomberenea Sessions dvd ere itzuli zaizkigu. Beraien bideoklip berria ikusgai duzue eta esandakoa kantu honenpean egindako lana izan da finantzarik gabe, aitzakirik gabe Ies, bide nik Bilder berburu bat zarra erorita Gobernu lehertu bat agerita Konspirazioa masmedia aski da Kapitala indar ere hipotekatu da Takabo, iruaren erioza Akatu ditu lakurra Ospatzeko Kultur Alea. Ba gure kulturatalean talean segituko dugu, oraingontan itzordu baitzu luzatuko dizki zuegularik. Ea jama nola dugun eguna, azken eguna dugula ere nabari Azken eguna, ba gutxi falta baita gure neguko programazioari agur esateko, ezta? Ba, gurean segituko dugu eta eletara begira jarriko gara gaur arnagako laukotea entzunal izango baituzek gaur iuntzeko behatzietan Santa Marian hain zuzen. Eta Euskal Herria zuzenean festivalak kenduta, bestitzorden artean ere, baduguan gelukoa adiskideak koru kontzertua izango baitugu, bihar kintau gelan, iluntzeko behatzietan sartzea, amarreurotan da, interesabalen baduzue, eta urririk, kitorik, amasei urtetik berakuentzako. Eta aipatu izan dugu Euskal hauetan ere, baina ongi da gogoreraztea, gerezien denbora pastorala Baionara. E, eh, Baionan ikusi izango dugula atxaldeko lauterdietan. E, eguneko programazioa e, antolatu dute Eskandrai elkartetik eta badagoizeko 10 ibilaldia izango dugu karriketan barna. Bazkaria 12 eta pastorala Aturriko eskuinaldean izango duzu atxaldeko lauterdietan. Bukatzeko Besta egiteko lekuan berean. Eta senpereko bestak ere gainean ditugula eta gogoan hartu, badirela itzorduzun baitzu eta tartean, ba, asteleneko duguna senpereko plazan iluntzeko amarretan, ekintza eta enbata taldeak ikusi izango baitituz. Ba hortan eh, utziko dugu itzorduan itzulia eta hortan utziko dugu gaurko kulturalea ere bihar lekornetik zuzenean izango duzu eh, zerrentzuna. Euskal Herria zuzenean festivaleko setasun guztiak jasoko baititugu, gonbidatu ezberdin ezinguraturik izango baikara. Eh, hala bada, bihar lekornen, ba espero dugu zuek ere, izango zaretela eta bestela ere irratiaren bestaldetik entzungo gaitu zela. Ba izan ongi 是 that's a smear to me. Need my darling car. Isan, alas, izan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, bai, artistikoki edo bai. Baina bai zait. Amets bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan.